Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ մայիսի 9 հայոց երատոն։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Գառնան երրորդ ամիսը մայիսը հայ ժողովրդի համար անշուշտ առանձնանում է տարվա մյուս բոլոր օրացուցային ամիսների մեջ։ Առանձնանում է ոչ այնքան բնակլիմայական պայմաններով, որոնք կարելի ասել գրեթե նույնական են աշխարի բոլոր ցակերում։ Իհարկե, բացառությամբ հավերժական զմռան թակավորություններ Արկտիկայի եւ Անտարկտիդայի։ Հայոց մայիսն առանձնանում է առաջին հերթին իր իմաստնային նշանակությամբ՝ հաղթանակի խորհրդով։ Հաղթանակ, որ հայ ժողովուրդը նվաճել է 100 տարի առաջ, շուրջ 6 տարիա պետականազուր կախյալ վիճակից հետո 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակելով մեր նախնիած բազում սերունդների երազանքի ու ազատության պայքարի արգասիքը Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Այդ պատմական իրադարձության հետադարձ հպացիկ հայացքն անգամ կարծում եմ բավական է, որպեսզի մենք ինքներս, մեր նախնիած նոր սերունդների ժառանգներս, ել չեմ ասում մնացյալ աշխարհի ժողովուրդները, ապշանքով խորհենք, թե այդ ինչ հզոր ուժ էր կուտակված կործանարարության ասպանություն ու համատարած ավերածություն ապրած մեր հերոսական նախնիների մեջ, որ կարողացան ավերակների կույտի վերածված 100 հազարավոր գաղթականների ապաստան դարձած համաճարակներից ու շովից բարիս բոնի մաստով հնձվող պատմական բնորանի այդ փոքրիկ հողակտորի վրա ասել է թե իրական վերերկյա դժողքի պայմաններում վերացնել, վերականգնել, վերահաստատել հայոց անկախ պետականությունը Ավելին, արժանավայել պաշտպանել իր այդ պատմական նվաճումը, հենց նույն այդ մայիսին ջարջախիչ պարտության մատնելով մեր դարավոր դաղջին, թուրքական պետության բազմահազար սպառազեն հայ ազգին վերջնականապես գազանաբար հոշոտելու նպատակը դրված գերակշիռ բանակին։ Սարդարապետի, Ղարաքելիսայի, Բաշապարանի հերոսական ճակատամարտերում Հաղթանակ, որ հայ ժողովուրդը երկրորդ աշխարհամարտում մեզ համար նաև հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային մի ժողովրդերի աշխարհի շատ այլ ժողովրդերի հետ մեկտեղ դարձյալ ջախջախիչ պարտության մատնեց 20-րդ դարի համամարտկային ժանտախ թրջակված գերմանական ֆաշիզմին այն պետությանը, որի իրավանախորդի հանցավոր թողտվությամբ ու անմիջական համակողմանի մասնակցությամբ է 1915 թվականի ապրիլին սկիզբ առել եւ հետագա տարիներին իրագործվել հայոց ցեղասպանությունն Օսմանյան Թուրքիայի ողջ տարածքում, հայ ժողովրդի բնորան Արեմտյան Հայաստանում, իսկ հետագայում նաեւ Արևելյան Հայաստանում ու Արևելյան Անդրկովկասի հայահոց տարածքներում։ Փաստորեն 1945 թվականի մայիսի 9-ը ոչ միայն Հիտլերյան Գերմանիայի ու նրա հանցավոր դաշնակիցների վերջնական պարտությամբ նշանավորված համընդհանուր հաղթանակի օր դարձավ, այլև դրանից 20 տարի առաջ ցեղասպանություն ապրած եւ այն պահ անգամ չմոռացած հայ ժողովրդի ցասման ու վրեժխնդրության հաղթանակի օր։ Հաղթանակ, որ Արցախահայությունը եւ նրա հետ միասին համայն հայության քաջարի զավակները նվաճեցին անցած դարավերջին, դարձյալ հայրենական պատերազմի ելնելով ի պաշտպանություն Արցախ աշխարհի եւ տասնամյակների գերությունից վերջնականապես ազդագրելով հայոց վերթակաղակ Շուշին, Արցախի վաղեմի մշակութային ու քաղաքական կենտրոնը եւ 1992 թվականի մայիսի 9-ին ուղիղ 47 տարի անց նույն այն օրը, երբ գերմանական Ռայխստագի վրա ծածանվեց խորհրդային դրոշը, ազդագրված Շուշի գլխավերևը հաղթական փոխփողած Բերթակաղակի օրինական տիրոջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշը։ Եվ ուղիղ 47 տարի անց նույն այն օրը, Երբ Պարտուած Բերլինում հաղթած խորհրդային բանակի հայ ժենվորները ցնցալի քոչարի էին պարում, նույն քոչարին էր թնդում նաև ազդագրված Շուշի հրապարակներում իր հավատացյալ ժողովրդի գիրկը վերադարձած Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու Բաքում։ Բնականon է, որ հենց այդ օրն էլ մայիսի 9-ը հրճակվեց Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորման տոնական օր։ Բանակ, որի ձևավորման գործընթացը սկսված լինելով դերևս նախորդ տարվա աշնանն Արցախայության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմում, փաստորեն որպես մեկ միասնական հրամանատարության ներքո կենտրոնացված ու միաձույլ զորական կառույց արձանագրեց իր առաջին խոշորագույն հաղթանակը, ազդագրեց Շուշին։ Այն բարձրադիր քաղաքը, որի նպաստավոր կրակակետերից ճշնամին զոր ու գիշեր մահ էր սպրում, հրետակոծում, ավերացան ենթարկում շրջակա բոլոր հայկական բնակավայրերը եւ առանձնապես նորահրճակ հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Եվ ահավասիկ մայիսյան 1 օրում, մայիսի 9-ին մենք հայերս նշում ենք Երակիտոն, Երատոն, Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի Շուշիի ազդագրման եւ Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորման օրը։ Իրող երևի թե դժվար է նշել աշխարհի մեկ այլ հանրության, ու մեկ օրացուցային օրն իր մեջ միանգամից ամփոփի 3 համաժողովրդական համազգային տոնական իրադարձություններ։ Մենք հայերս մեր տոնացություն ունենք այդ օրը, մայիսի 9-ը, որ ահա ավանդույթի ուժով ամեն տարի նշում ենք համազգային հպարտությամբ ու ցնծությամբ, այն իրավամբ համարելով նորագույն պատմության շրջանում մեր ժողովրդի ամենանշանակալի օրը։ Խնդիրը գուցե թե ոչ այնքան հայոց ազգային առանձնահատկության մեջ է, որքան հայոց պատմական ճակատագրի հոլովույթում կամ ավելի ճիշտ նույն այդ ճակատագրի առանձնահատուկ հոլովույթում։ Հնարավոր է հենց այդ առանձնահատկության արդյունք է, որ տարվա մայիս ամիսը գրեթե 1 դար է ինչ պատմական հաղթանակների շրջան է մեր ժողովրդի կյանքում։ Վերստին շեշտում եմ, Սարդարապետի ճակատամարտում թուրքական ցեղասպան բանակի դեմ ջարջախիչ հաղթանակի տեսքով Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակմամբ երկրորդ աշխարհամարտում խորհրդային ժողովրդների դարը բաժին դարձած հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի տասնամյակների գերությունից հայոց Շուշի բերթակաղակի վերջնական ազդագրման ավետիցներով նորանկախ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի կազմավորման օրով։ Բայց կարծում եմ հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած այդ նշանակալի պատմական իրադարձությունների նման գնահատանքը այնուամենայնիվ լիարժեք չի հնչի, եթե դրանք ընկալենք սոսկ որպես ճակատագրի կամքին խարսված կամ այդ կամքից աղերսված արտահայտություններ։ Ոչ իհարկե, խնդիրն առավել քան խորքային է եւ անկրկելի ցավալուն, որպես ազգային հոգեբանության արժեք, որ իբրև այդպեսին բխում է օրհասի ժամին համախմբվելու, մեկ միասնական բռունց կազմելու, միաբանվելու, մեկ հավաքական կանգ դառնալու մեր ժողովրդի կարողությունից։ Անշուշտ նույն այդ հավաքական կամքի արտահայտությունն էր հայ ժողովրդի, այդ թվում նրա Արցախյան հատվածի անձնվեր մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին, խորհրդային միության եւ հակահիտլերյան դաշինքի մյուս պետությունների զինված ուժերի կազմում։ Եթե խոսենք զուտ թվերի լեզվով, ապա 1939-1945 թվականներին ֆաշիստական ժանտախտի դեմ իզեն էր ելել ընդհանուր առմամբ ավելի քան 600.000 հայ։ Խորհրդային միությունից եւ աշխարի այլ երկրներից նրանցից շուրջ 300.000 զոհվեց մարտի դաշտերում։ Հարկ է նշել, որ պատմության մեջ երբևէ հայ ժողովուրդը միաժամանակ ռազմի դաշ չի հանել այդքան զինվոր եւ որևէ պատերազմի ժամանակ այդքան մարդկային կորուստներ չի տվել։ Շարունակեն քննախույս հայացքով դիմել վիճագրական տվյալներին եւ այսպես Երկրորդ աշխարհամարտի մասնակից հայերից 300.000-ը եղել է խորհրդային Հայաստանից, որ կազմում էր հանրապետության բնակչության 22%-ը։ 200.000-ը խորհրդային միության այլ հանրապետություններից։ Սա իրոք զգալի թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ 1939 թվականի վիճակագրության տվյալներով հայերի թիվը խորհրդային միությունում 2 միլիոն էր, այսինքն հայերի 25%-ը մարտնչում էր։ Բացի նրանցից, նաև 100.000 հայ մարտնչում էր հակահիտլերյան դաշինքի երկրների զորքերի կազմում։ Միայն Արցախ աշխարից ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ Հյուսիսային Արցախը պատերազմը մեկնել մոտ 90000 հայ, որ կազմում էր տարածաշրջանի հայ բնակչության ավելի քան 1/3-ը։ Նրանց գրեթե կեսը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում զոհվել է։ Այդ թվում 22000-ն ինքնավար մարզից, 18000-ը Հյուսիսային Արցախի շրջաններից, ընդհանուր առմամբ 40000 մարդ։ Մեծ թվով հայ ազգության տղամարդիկ եւ աղջիկներ զորակոչվեցին նաեւ Ադրբեջանի այլ հայաշատ վայրերից՝ Բաքվից, Նախճիվանից, Գանձակից, Շամախուց, Իսմայելից, Ղուբա խաչմազգոտու շրջաններից եւ այլ տարածաշրջաններից։ Բայց ահա հայմատության համար նշեմ, որ պատերազմի տարիներին 19 ադրբեջանցուց զորակոչվել է ընդամենը մեկը։ Ելրումն եւս մեկ անգամ նշեմ նաեւ, որ պատերազմը եւս մեկ առիթ էր Ադրբեջանում դեռևս 20-ական թվականների սկիզբ առած հայաթափման գործընթացն առավել ցավալուն դարձելու եւ արագացնելու համար։ Մեծ հայրենականի ընթացքում կազմավորվել են 6 հայկական դիվիզիաներ, 103 հայ արժանացել է խորհրդային միության հերոսի կոչման։ 27-ը դարձել է Փարքիշ Քանշանի լրիվ ասպետ, որ նույնպես հավասարազոր է հերոսի կոչման իսկ մեդալներով ու շքանշաններով ապարգևատրվել են շուրջ 80000 հայ զինվորներ ու սպաներ։ Հայ զորահրամանատարների թիվը խզում կազմում էր 64 մարդ՝ մարշալներ, գեներալներ, ծովակալներ։ Նրանք պատերազմի ընթացքում ստանձնել են բարձր ու պատասխանատու պաշտոններ՝ մեկը ռազմաճակատի, 3-ը բանակի, 5-ը կորպուսի, 22-ը դիվիզիայի, 25-ը բրիգադի, 100-ը այլ զորամիավորումների հրամանատարներ։ Հերոսաբար պաշտպանելով խորհրդային միությունը, հայ զորավարներն ու զինվորները քաջ գիտակցում էին, որ այդ պիսով իսկ պաշտպանում են նաև հայրենի բնորանը, Հայաստան-Արցախ աշխարհը։ Մանավանդ նրանց հայտնի էր, որ ֆաշիստական զորքերի կողմից Ստալինգրադը գրավելու պարագայում Հայաստանի սահմանների մոտ կենտրոնացած թուրքական 26 սպառազեն դիվիզիաներ պատրաստ են հարձակվել ու մտնել Հայաստան։ Հետևաբար անխուսափելի կդառնար հայ ժողովրդի վերջնական բնաջնջումը բայց Ստալինգրադը, որի պաշտպանության դիրքերում մարտնչում էին ավելի քան 30000 հայ սպաներ ու զինվորներ, մնաց անառիկ։ Ինչի շնորհիվ իդերև ելան Հայաստանը հերթական անգամ հրի ու սերի մատնելու թուրքական զորաբանակների նյութած հույսերը։ Անկարայի այդ նկարտումները վերջնականապես փլուզվեցին 1945 թվականի մայիսի 9-ի հաղթանակով գերմանական Ռայխստագի գրամամբ, որի պատերի վրա սերունդերին ի պահ թողնվեցին նաև հայ մարտիկների հաղթական գրառումները, իսկ նրա փլատակների մոտ կրկնում եմ, թափառավ հայկական շուրջպարը Քոչարին։ Ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ 1945 թվականի մայիսի 9-ի հաղթանակը խորհրդային ժողովուրդների, այդ թվում հայ ժողովրդի միասնական հաղթանակն էր։ Երկրորդ աշխարհամարտում հայ զորավարների ցուցաբերած բարձր ռազմարվեստը, հայ ռազմիկների անձնվեր հայրենասիրությունն ու հերոսականությունը, որպես երունների փոխկանչ, իրենց հերթական փայլուն դրսևորումը ստացան մեծ հայրենականի հաղթական ավարտից տասնամյակներ անց 1992 թվականի մայիսի 9-ին հայոց պատմական Շուշի բերդակաղակի ազդագրմամբ։ Նորահարշակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական իշխանության նորաստեղծ մարմիններն այդ ժամանակաշրջանում կառավարման համակարգի ձևավորման դերևս առաջին քայլերն էին կատարում։ Արցախայության ինքնորոշման համանadrական իրավունքը ցավոք դարձյալ ըմբռնում չէր գտնում Բաքվում եւ իշխանության կազմավորման աշխատանքներն իրականացում էին Ադրբեջանի կողմից բացարձակ շրջափակման եւ հարաճուն ագրեսիայի պայմաններում։ Արդյունքում, որպես հիմնախնդրի ուժային լուծման փորձ, Արցախին պարտադրվեց լայնածավալ պատերազմ հազարավոր անմեղ զոհերով եւ տասնյակ հազարավոր փախստականներով հանդերձ։ Խոր կսկիցի հարուցում առանձնապես Մարաղայի ողբերգությունը, որը ԼՂ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1992 թվականի ապրիլի 12-ի եւ ԼՂ ազգային ժողովի մի շարք հայտարարություններում գնահատվել է որպես հայ խաղաղ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի իրագործած ցեղասպանության ակտ։ Այսպիսին էր մեր հարևանների պատասխանը ԼՂ ղեկավարության պատրաստակամությանը։ Շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված հարցերի ամբողջ համալիրը։ Նորանկախ հանրապետությունում այդ ժամանակաշրջանի թիմ 1 հիմնախնդիրը երկրի ինքնապաշտպանության ապահովումն էր, ինչի կազմակերպման նպատակով ստեղծվեց ԼՂ ինքնապաշտպանության ուժերի կոմիտե։ Ինքնապաշտպանությունն իրականացվում էր կամավորական ջոկատների ուժերով, որոնք համալրում էին ինչպես Արցախցի, նույնպես եւ Հայաստանից ու Սփյուռքից Արցախի պաշտպանությանը ելած քաջորդիներով։ Դերևս 1991 թվականի աշտանից սկսած կասեցվեց ադրբեջանական բանակի առաջխաղացումը դեպի հանրապետության խորքերը։ Վերացվեցին հակարակորտի հիմնական կրակակետերն Արցախի տարածքում իսկ 1992 թվականի մայիսի 9-ին ինքնապաշտպանական ջոկատների միացյալ ուժերով ազդագրվեց Շուշի քաղաքը։ Շուշիի ազդագրումը բեկումնային էր Արցախյան ազդամարտի համար, քանի որ ինչպես նշեցի, հենց Շուշիից էին ադրբեջանցիները գնդակոծում Ստեփանակերտն ու Մերձակա հայկական գյուղերը։ Շուշին այդ օրերին վերածվել էր Ստեփանակերտը հրետակոծող թիմ 1 կրակակետի։ Այսպես 1991 թվականի նոյեմբերից մինչև 1992 թվականի մայիսի սկիզբը Շուշիի Ջանհասանի, Քյոսալարի, Ղայբալուի ադրբեջանական կրակակետերից Ստեփանակերտի վրա արձակվել է շուրջ 4740 արկ, որոնցից մոտ 3000-ը գրատ կայանքներից։ Այդ հրետակոծությունների հետևանքով զոհվել են 111 եւ վիրավորվել 332 խաղաղ բնակիչներ, ավերվել 370 բնակելի տներ ու շինություններ։ Ստեփանակերտը փաստորեն գրեթե 70%-ով ոչնչացված էր։ Մարդիկ ապրում էին նկողներում, բացակայում էին տարրական կենցաղային պայմանները։ Շուշիի ազդագրման ռազմագործողությունը, որն անվանվել էր Հասսանիկ լեռներում, իրականացվել է 4 ուղությամբ՝ միաժամանակյա հարձակումներով։ Չնայած հակարակորթի գերակշռող ուժին հայ հերոսների արիության ու մարտունակության շնորհիվ Շուշին վերջնականապես ազատագրվեց իսկ Լաչինի միջանցքի ազդագրմամբ վերջապես ճեղքվեց հանրապետության տևական շրջափակումը։ Իրար կապելով Ստեփանակերտն ու Գորիսը, այն հիրավի դարձավ, ինչպես որ կոչվեց, այնուհետև կյանքի ճանապարհ։ Շուշիի ազդագրումը հայոց պատմության ամենափառապանց հաղթանակներից մեկն է համարվում, եւ այն դարձավ հիրավի հաղթանակի օր, հաղթության տոն, Հայ մարտիկների մեծ ու նվիրական սխրանքը դարձա եւս մեկ հերոսական պատմություն, իսկ այդ օրը եկավ լրացնելու Արցախի եւ առհասարակ հայոց պետական նշանակալի տոների ցանկը։ Շուշիի հաղթանակը մեր նորագույն պատմության այն պանցալի էջը դարձավ, որը հետագայում հայրենասիրական շունչ ու ոգի փոխանցեց նոր սերունդերին։ Այժմ օրը ապացուցեց, որ բասկի ուժով եւ միայն զենքով է հնարավոր կերտել հաղթանակը։ Մայիսին դարձավ երրատոն, որովհետև դարձյալ շեշտում եմ հենց այդ օրն է համարում Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման օր։ Արցախի հանրապետության զինված ուժերը, որոնք անգամ օտարերկրյա զինվորական գործիչների ու փորձագետների գնահատմամբ ամենամարտունակն են տարածաշրջանում, հիրավի երկրի ու ժողովրդի անվտանգության հուսալի երաշխիքն են։ Պետք է առանձնապես ընդգծել, որ 1994 թվականից մինչ օրս հակամարտության գոտում հրադադարը պահպանվում է բացառապես ԼՂ զինված ուժերի շնորհիվ, որոնք զսպում են հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները եւ ըստ էության խաղարար առաքելություն իրականացնում տարածաշրջանում։ Այո, հենց Արցախի պաշտպանության բանակի շնորհիվ է, որ պահպանվում է իրավիճակի հարաբերական կայունությունը Արցախ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծի երկայնքով մեկ։ Հարաբերական քանզի Ադրբեջանը բարբերաբար խախտելով 1994 թվականի մայիսյան համաձայնագիրն անժամկետ հրադադարի հաստատման մասին առ այսօր շարունակում է սին հույսեր կապել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ուժային լուծման հետ։ Ավաղ անցած 24 տարիների ընթացքում այդպես էլ չհաջողվեց հրադադարը փոխակերպել լիարժեք ու համապարփակ խաղաղության, ինչի արդյունքում սահմանի երկու կողմերում ոչ այսօր զոհում են մարդիկ։ Պատճառն Ադրբեջանի ռևանշիստական քաղաքականությունն է, որը չի դադարեցնում մարտական գործողությունները վերսկսելու սպառնալիքները։ Բաքվից նորամիտ նկարտումները հերթական անգամ հուշկո հակահարված ստացան անցյալ տարվա ապրիլի սկզբերին իր իսկ սանձազերծած լայնածավալ պատերազմում։ Անշուշտ ճշնամուն դարձյալ ի ցույց է հանվել օրհասի ժամին համախմբվելու, մեկ միասնական բրոնզ կազմելու, միաբանվելու, մեկ հավաքական կանգ դառնալու համայն հայության կարողությունը։ Այդպես ու միայն այդպես է հայոց բազմադարյա ճամփին ի հայտ եկել 1918-ի մայիսը։ Այդպես է լույս աշխարհը եկել 1945-ի եւ 1992-ի մայիս ամիսները։ Ամեն մի առանձին դեպքում ոգեփնդելով հայրենի բնորանում հարատևելու հույս ու հավատ, ուժ ու կորով հաղորդելով մեր ժողովրդին։ Շնորհավոր երատոնը սիրելի ժողովուրդ։ Փառք բոլոր նրանց, ովքեր մեծ հայրենականում պաշտպանեցին խորհրդային երկիրը, ովքեր կերտեցին Շուշիի հաղթանակը, անմար հիշատակ նրանց, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին կենաց ու մահվան կռիվներում, սակայն սերունդներին փոխանցեցին հաղթանակած հայրենի։ Փառք բոլոր նրանց, ովքեր այսօր իսկ անառիկ են պահում մեր սրբության սրբոց հող հայրենի սահմանները։